Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 12, 1994 Inordinahang obispo si Besap Manolo de los Santos matapos ang isang buwang pagkakatalaga sa kanya bilang obispo ng Virac. Naging obispo siya sa edad na 47 Si Bishop de los Santos ang pangalawang obispong naitalaga sa Diocese ng Dirac. Ang diocese ay sumasakop sa buong lalawigan ng Katanduanes. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.